Aceti tempon felicigas. Ciu havas monon, tiu ne acetu multe costajoin, set acetu tempon, diras usonai esploristoi. Char ciu igas tedain devoin, ciel purigado, plenumide aliai homoi, tiu sentas mal plida stresso, cae tiel estas pli contenta. Tempo estas valora cae ce plei multae homoi gi estas ciam malabonda. Tiu daura stresso estas nec aparte sana, nec gi felicigas. Ec suffice riciae homoi suferas pritio, sed bona viv en speso ja ofertus la eblezzon aceti por si liberezzon, scribas esploristoi de la Havat Universitato char per tio eblus delegi nesatata in activezzo in kiel purigado accettado au falciado de gazono por la actuala studajo la esploristoe encetis ce pli ol ses mil homoi el usono dan lando canado cae nederlando, ciom da mono ili elspesas por pagi aliaen homoin, por tedai devoi, cae ciel contentae ili estas prisia vivo. Facte tiui partoprenantoi estis signife pli contentae ciui elspesis pli da mono por delegitai serboi. Laula esploristoi cetio ne faras differenzon ciom da mono la homoi viv en spesis au ciom da mono ili elspesis por helpantino en la domo, i pensis che tiu effico aperos precipe ce homoi cun pli alta dungajo se surprize ni trovis gin en la tutta spectro de viv en speso opinias pritio cun autorino de la universitato de brita columbio la esploristo itamen concedas che nur mal granda parto de la parto prenanto i devenis el la mal supra nivelo de viv en speso cae homoi civi luctas por contentigi siain besonoin, per ne estus pli contentai se ili elspesus la malmultan monon ancora por pagi servoin. Tiu teso estis ancora o confirmita per malgranda experimento, ce ciu sestec partoprenantoi ricevis etan sumon. Per tiu sumo ili devis au iri por fari acetoin, au pagi iun por purigado, cuirado au io simila. La subiectiva contentezzo estis post la accetita libertempo signife pli granda ol post la accetado en vendeioi. Malgrau tio, multai homoi ne espesas sian monon por tempo i servoi, ecce ili finanze capablus, diras la esploristoi tiel appenau la duono de occent dec hoc milionuloi, kiwi ancau en la cadro de la studajo estis encetitai, indicis, che ili ne espesas monon por delegi dom mastruma devoin al aliai homoi. Tiel, lao tio, multae virinoi exemple ancora ausentas, che ili devas mem plenumis iain endoma devoin an ili habus suffice da mono por pagi alia in homo in portio. Oni tamen ne el acetusin de ciui devoi, char tiam la positiva effico povus inversigi. Se ciui tascoi de la ciutago estas plenumatai de aliai homoi, tiam povus aperi la sento che oni ne plu havas sian vivon en la propria manoi, cio same damagius la contentetson. La concepto de la acetita tempo laula esploristoi povus ancau esti usata en la labora medio, exemple se labor donantoi disdonas biletoin por servoi anstato por pago de bonusoi. Pilota studajo cun usonai curacistoi iam successe testis tiun ideon.